Nahum, Kabanata 3 Tiyak na ang iyong pagkawasak, lunsod ng mga sinungaling at mamamatay tao, puno ng kayamanang mananakaw at masasamsam. Lumalagapak ang mga latigo, dumadagundong ang mga gulong, humahagibis ang mga kabayo, rumaragasa ang mga karwahe. Sumusugod ang mga mga ngabayo. Kumikinang ang kanilang espada. Kumikislap ang dulo ng sibat. Nakabunto ng mga bangkay. Di mabilang ang mga patay. Sa mga ito'y natatalisod ang mga nagdaraan. Ang Ninive ay katulad ng isang mahalay na babae, mapanukso at puno ng kamandag binighani niya ang ibang mga bansa at inalipin ang mga ito. Sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, Paparusahan kita, Ninive, huhubaran kita nang makita ka ng ibang mga bansa. Dahil dito'y mapapahiya ka. Tatabunan kita ng dumi at gagawing hamak. Mandidiri sa iyo ang mga tao lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, wasak na ang Ninive. Sino ang magmamalasakit sa kanya? Sino ang aaliw sa kanya? Nakahihigit ka ba sa Tebes? Siya rin naman ay may ilog na nakapalibot gaya ng isang pader. Ang ilog nilo na kanyang tanggulan. Pinangunahan niya ang Ethiopia at Ehipto. Walang hanggan ang kanyang kapangyarihan. Ang Libya ay kapanalig ng Tebes. Gayunmay, dinala siyang bihag ng kanyang kaaway. Ipinaghampasan sa mga panulukang daan ang kanilang mga anak. Ginapos ng tanikala ang magigiting nilang lalaki at ang mga ito ay pinaghati-hatian ng mga bumihag sa kanila. Ninive, ikaw man ay malalasing at mahihilo. Sisikapin mo ring tumakas sa iyong mga kaaway. Ang lahat ng iyong kuta ay magiging parang mga puno ng igos na hinog na ang mga bunga. Kapag inuga ang mga puno, malalaglag ang mga bunga sa mismong bibig ng gustong kumain. Parang mga babae ang iyong mga hukbo at ang iyong bansa ay hindi kayang magtanggol laban sa kaaway. Lalamunin ng apoy ang mga panara sa iyong mga pintuan. Mag-ipon ka na ng tubig para sa panahon ng pagkubkob sa iyo. Tibayan mo ang iyong mga tanggulan. Simulan mo na ang pagmamasa ng luwad at hulmahin ang mga tisa. Anuman ang gawin mo, matutupok ka pa rin at mamamatay sa labanan. Malilipol ka tulad ng pananim na kinain ng mga balang. Magpakarami kang gaya ng mga balang. Pinarami mo ang iyong mga ngalakal Higit pa sila sa mga bituin sa kalangitan. Ngunit wala na sila ngayon, tulad ng mga balang na nagbubuka ng kanilang mga pakpak upang lumipad palayo. Ang mga pinuno mo ay parang mga balang na nakadapo sa mga pader kung malamig ang panahon. Ngunit nagliliparan pagsikat ng araw at walang nakakaalam kung saan sila pupunta. Ang mga pinuno mo'y patay na Assyria. Gayon din ang iyong mga maharlika. Nagkalat sa parang ang iyong mamamayan at walang magtipon sa kanila. Wala man lang gumamot sa iyong sugat na malubha at nagnanaknak lahat ng makabalita sa sinapit mo ay natutuwa't pumapalakpak sapagkat ginawan mo silang lahat ng napakasama.